mwakoze kwitamo radio isanganiro ndabaramutse ndeho nikaze muri no makuru avugwa muri rindwi kirundi tuyahere kuri bikuru bikuru yagize kuri uyu wa kabiri niho hadiyo televiziyo isanganiro yatunganya uruganda mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge abaririmbyi mirongo ibiri bari mu ihiganwa rya cumi na gatatu rya isanganiro awade abitabiriye ayo mahugurwa bagasaba n'ibindi binyamakuru kurabira akarorero kuri hadiyo televiziyo isanganiro mu guteza imbere umuziki w'abarundi itoni zirenga amajyana atandatu nizo zitekanije gutangwa na Susumo mu gisagara cya Bujumbura muri uku kwezi kwa gatatu abanyagihugu bo mazona mwamwe y'igisagara cya Bujumbura biduga ko bamaze ikiringo kirenga ukwezi batayironka nazo inzego za leta ngo ntacitwazo na kimwe zifise kugira zitorere inyishu ikibazo cikena gigitoro abitabiriye uruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Oricome babishikiriza Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro kaze mw'idondo ry'ano makuru kugira ngo mu myaka cumi iri imbere higanwa isanganiro award rishobore gushika aho riba mahiganwa akomeye gushika ku mugabane wa Afrika hakenewe abaririmbyi bafise ubuhinga n'ubumenyi mu bijyanye no guhinyanyura umuziki wabo no kuwushyira ku mbuga ngurukanabumenyi ni muri iyo ntumbero radiyo televiziyo isanganiro yatunganije kuri uyu wa kabiri uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abaririmbyi mirongo ibiri bari mu ihiganwa rigira cumi na gatatu rya isanganiro award bishyikirizwa na Charles makoto umuyobozi wa radiyo televiziyo isanganiro abitabiriye ayo eh, mahugurwa barashima inyigisho baronse bagasaba n'ibindi binyamakuru kurabira akarorero kuri radiyo televiziyo isanganiro mu guteza imbere umuziki w'abarundi ni nkuru tubaza stella ndayishimiye barashimira radiyo na televiziyo isanganiro ku bumenyi baronse kayoboke claudine azwi ku izina rya kadike mu muziki arabitwiganira nakuyemo ingene umuririmbyi umuntu wese afite indirimbo ashobora kuyidandaza kandi ko umuziki ushobora kukubera kuyikoreshaho ukaguhemba ubwa mbere noyishimira ubwa kabiri nkayisaba ko yobibandanya ikarondera uburyo hirya no hino kugira ngo abaririmbyi bose baronke izi nyigisho ibindi bimenyeshamakuru bikwiye kurabira akarorero kuri radio televiziyo isanganiro mu guteza imbere no gukundisha abarundi umuziki w'abarundi nk'uko bivugwa na Pacifique Nzitonda umwe mu batanze icigwa muri urwo ruganda kuko aho azi naho muririmbyi atohakura miliyoni ijana ahakura iyo reconnaissance ko ariwe yarushije abandi ko ariwe abanyagihugu batoye kandi iyo competition ikaba yabaye transparent hajemo ibintu by'ibivurivuri murumva birafasha Charles Makoto umuyobozi wa radio televiziyo Isanganiro asigura ko intumbero nyamukuru y'ugo ruganda ari gukarihiriza ubwenge abaririmbyi kugira ngo iryo higanwa ritere imbere intumbero ya mbere no kugira ngo dutangure isemo ryo gutegura umugambi munini wo ku myaka cumi iri imbere wo gutunganya rino higanwa isanganiro awadi kugira ngo rishike ku rugero yuko riba rimwe mu mahiganwa akomeye mu karere ka afurika y'ubuseruko uburundi buherereyemo ariko kandi ribe n'ihiganwa rikomeye mu karere ka afurika kugira ngo dushike kuri iryo hangiro dutegerezwa kuba dufise abahanzi abaririmbyi abahinyanyutsi b'umuziki abandi ku muziki bariko bakora icyo gikorwa bakurikije ubuhinga n'ubumenyi bituma biteza imbere bashobore no kujya ku rugero rubatuma bashobora guhiganwa mu mahiganwa yo mu karere mu mahiganwa yo kuri afurika eka no mu yandi mahiganwa yose atunganya umujyanye n'umuziki ku isi igice cya nyuma cy'iryo higanwa gitegekanije igenekerezo rya mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwa gatatu iheza igashikirizwa abadandaza baranguza bamwe bita ba grossiste barenga amajana 3 tubibaze Alain Desire Bukeneza itona amajana atandatu na mirongo umunani na zitandatu z'isukari zigenewe amazone cumi n'atatu agize igisagara ca bujumbura muri uku kwezi kwa gatatu vyanditse ko itegerezwa kuja mu badandaza baranguza bita abagrosiste bashika amajana atatu na cumi na batanu muri komine ntahangwa igitegekanijwe n'uko iyo sukari ihabwa abadandaza baranguza bashika ijana mirongo irindwi na batanu zone ya kinama ikaba ari ifise benshi bagera ku mirongo itanu na babiri tugiye muri komine mukaza nayo itoni ijana na mirongo itandatu na zitandatu muri uku kwezi kwa gatatu mu bitegekanijwe n'uko iyo sukari ija mu minwe y'abadandaza baranguza bashika mirongo irindwi na babiri bari mu mazone ane zone rohero ikaba igenewe nyinshi muri iyo komine ya mukaza uku kwezi ni toni mirongo irindwi na zitandatu nyakabiga igenewe itoni mirongo itatu na zitatu bwiza nayo mirongo ibiri na zine komine ya muha ifise abadandaza baranguza iyo sukari ya sosumo bashika mirongo itandatu n'umunani iyo komine igizwe n'amazone atatu ikaba itegekanirijwe uku kwezi kwa gatatu itoni ijana mirongo itanu na zitatu izishika mirongo irindwi n'indwi ni za zone kanyosha musaga igahabwa itoni mirongo itanu ibiri na zitanu nazo zikaba zigenewe zone kinindo ishyirahamwe rihingura isukari isosumo rimenyesha ko iyo sukari ishikirizwa abajeje intwaro abo nabo akaba aribo baheza bagakurikirana uko idandazwa arakoze arendezere bukeye neza inzego za leta ngo nta cyitwazo na kimwe zifise kugira ntizitorere inyishu ikibazo cy'ikena ry'igitoro mu burundi ntibyashyikirijwe n'abitabiriye uruganda rwatunganijwe n'ishyirahamwe orikome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ku nkurikizi gikena y'igitoro ku butunzi bw'igihugu iryo shyirahamwe ribona ko ubwo bukene buguma bwibonekeza buba butegwa n'akagwi k'abantu kihariza icyo kidandazwa ku nyungu zako abo bitabiriye uruganda baragarutse ku ngaruka z'iryo kena ry'igitoro nk'ihungabana ry'ubuzi butandukanye ni inkuru tubaza Claude itanga Bamwe mu bitabiriye urwo ruganda rwatunganijwe n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya igitoro n'abasesagura amatungo ya leta Horicom babona ko ikina ry'igitoro riva ku bukene bw'amafaranga mvamakungu hamwe n'uko isoko ry'abengiza igitoro mu Burundi ryahawe ishyirahamwe rimwe igituma cya mbere igitoro tutakifise ni kubura amafaranga y'agaciro amafaranga y'agaciro nayo kugira tuyaronke nuko tuba twaronse umwimbu ukwiye tukaronka umusesekara dushorera hanze nuko rero icambere rekomandasiyo ya mbere ni uko twogwiza umwimbo kugira ngo turonke amafaranga mva mvamakungu dukoresha mu kurangura igitoro ikindi mbona cyufasha ni uko horonderwa abayinvesiteri mvamakungu boza bafise umutahe w'amafaranga mvamakungu bofasha mu bakahabwa amasoko kandi bakaba amasoko yabo akaba egisoneri kugira ngo igitoro kibanze kiboneke kigwire mu gihugu kugira ngo ubukene bw'igitoro bugabanuke nuko iyi monopole rero yobanza ikahava mu by'igitoro kugira ngo umuntu wese ashobora kuba afite umutahe wo kurangura igitoro akirangure hanyuma bisahirize mu iterambere ry'igihugu hari n'abandi babona ko hoba hari akagwi k'abantu boba badadika ikibazo cy'igitoro kuko hataboneka inyishu sinibaza yuko ikibazo nyamukuru cyo kutagira igitoro mu gihugu ari ikibazo cy'amafaranga byonyine ego amadevize mu gihugu eh, si menshi cyane ariko iyo ndabyo ibindi ibindi bikorwa byubakwa amahoteli ku bwinshi n'ibindi n'ibindi ntibisigura ko barundi babagwizatunga babahaye uburenganzira babishyize ku mucyo bo uringene bozana igitoro hariyo agahaze muri ibi bintu hariyo eh, ikintu agenda iri kashe muri ibi bintu by'igitoro ese mwumva ko ari ikibazo cy'amadevize cyangwa hoba hari akagwi kabohera amaboko imugongo situwasiyo turimo abo bitabiriye urwo ruganda basaba ishyirahamwe rijeje ry'igitoro sopebu gufasha kugabanganya neza igitoro cyabonetse mu gihugu leta nayo bakayisaba kugurura isoko ryo kurangura igitoro ababishoboye bose kugira ngo hinjize igitoro gikwiye isanganiro radio isanganiro hano makuru twabateguriye arabandanya imiliyaridi zirenga amafaranga z'amafaranga y'amarundi nibwo buryo bwakoreshejwe n'ikigo kigiye cyo gutekaniriza kazoza abakozi INSS mu myaka itatu iheze kuva mu 2022 mu gushumbusha bashikiwe n'amasanganya hamwe n'indwara ziturutse ku buzi tuvuga n'umuyobozi mukuru w'ico kigo mu ruganda rwo guhanahana ibyumviro ku buhinga bwo gukinga amajanja ahuye n'akazi kuri uyu wa kabiri Manari Miburo asigura ko iyo nshumbusha yahawe abakozi baharugwa mu bihumbi birenga bitatu n'amajana atanu aribo bakiriwe na INSS muri ico kiringo INSS byikora biri mu bisata bibiri igisata ca mbere ni igisata kijanye no gutekaniriza abakozi akazoza ariko ni igisata ca kabiri kijanye no gukinga impanuka n'indwara bifatiye ku kazi risque professionnelle hanyuma kandi rero ni muri ico gisata havuye ko abakomeretse canke agwariye ku kazi tubavuza canke abamugaye tukabaha ico bita umukando ariko kandi amategeko aradutegeka no kugira imigambi yo gukinga ivyo bijanye n'impanuka n'indwara indwara zifatiye ku kazi icyo gisata ibiharuro birimo ni binini cyane duhereye ku bahura n'impanuka z'akazi nko mu myaka itatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na kane muri ineseze twarakiriye amadose agera ku bihumbi bitatu amajana atandatu na mirongo ibiri n'ane y'abahuye n'isanganya ry'akazi canke indwara z'akazi kuri iyo myaka nyene itatu tukaba twarashoboye gusohora amahera angana n'imiliyaridi indwi agiye mu kuvuza abahuye n'amasanganya canke guha imikando abamugariye ku kazi ibyo rero n’ibiharuro ibiharuro byinshi cyane nibyo byatumye twiyumvira yuko bijanye no gukinga byohabwa ingufu kuko bijanye no gukinga bikoze cyane ni ukuvuga yuko abagire mu masanganya n'indwara zifatiye ku kazi boca bagabanuka bamwe mu bakenyezi bo muri komine n'intara ya rumonge barangurira imirimo itandukanye harimo urudandaza rw'amafi mu kivuko cy'uburovyi mu rumonge mu kukiyaga Tanganyika barashima intambwe bagize ko mu kwiteza imbere basigura ko haba gufungurira abarovyi cyangwa kudandaza amafi byatumye bunguka byinshi mu buzima aho bamwe bashoboye kugura inzu bagatera kamo abandi bakenyezi kwijukira ibikorwa ntibagume barindira ibizanwa n'abafasha babo gusa ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga naba mu nzu y'impangano uhumba mu iparasera y'iwanjye twagutse tugiye kudanitse inyuma y'isoko batufatira imboga zacu bakazitwima turi ku kivuko cy'uburovyi ku kiyaga tanganyika muri komini n’intara ya rumonge urabye hirya nino ubona ubwato bw'abarovyi mu kiyaga abandi bari kubarazana ifi barovye aho rero akaba ari igihe cy'isaha imwe z'agatondo muri icyo kibanza uhabona uruja n'uruza rw'abakenyezi biyungunganije mu kurangura ibikorwa byo bateza imbere bamwe bahakorera ubudandaji bw'ifi n'indagara abandi baga bagategura imfungurwa abarovyi bihereza mu gihe baba bavuye mu kiyaga kuroba abakenyezi bagasigura ko ivyo bikorwa bibafasha mu gutunganya ivy'umuryango narenze imyaka 15 niko naradandaza imboga kandi navuga ko akazi karantungiye umuryango kuko ndavigenda nazize imboga ndashobora kuza kurangura nkaronka mwirasiyo y'abana kandi ndarose n'imboga zo kwirirwa nkararira ronka nandi mahera nkiyungunganya mu rugo sanzwe nkora igikorwa ca restaurant ngaha kuruzi nico nkora yungira hari naba mu nzu y'impangano ariko ubumaze namaze gukora by'iwanjye ubu mba mu iparasera y'iwanjye twagutse hanze y'isoko aho basaba koroherezwa kugira ngo urudandaza rwabo rugende neza ingorane dushobora kugira ngo hari tugiye nko hariya ubona tuba turi ko turazanywa twirondera turondera ubuzima nk'inyuma y'isoko bagashobora gutwara naho turondera ubuzima mpaka tudandarize mu isoko Wasaba yuko nukuri batureka two twitembereza inyuma y'isoko bidandarize turondera ubuzima bw'abana mukeshimana odasi umuhanuzi wa wa komine rumonge ajejwe imibano aremeza ko urudandaza rw'ifi rukorwa n'abo bakenyezi rufise icyo ruterera mu butunzi bwa komine kubijanye n'ingene batorezwa kugira ngo bashobore kudandariza hanze y'isoko asaba abo bakenyezi kujya gukorera mu yindi soko bita kwa siyoni hazwi n'amategeko mategeko urwo rudanza twararukora komine irahatorera akoyoko mu kuronka amakori n'amatagisi tubahimiriza ahubwo ko boza muri icyo kibanza kindi cyo kwa Siyoni kugira ngo abakiriya bataronse baguma bahagaze bashobore kubaronka bari mu kibanza kizwe ibikorwa byo kwiyungunganya kw'abo bakenyezi muri komine n'intara ya Rumonge ngo n'abagabo babo barabishima kuko byatumye bagera ku yindi ntambwe nkuko bavyivugira arakoze Jean-Marie Mayonga tukumaho mu ntara ya Rumonge umuntu w'umugabo yikekwa ko yari umusuma yatemwe igikonjo mu gicugu cyo kuri uyu wa gatatu ku mutumba rukinga mu gisagara cya rumonge yatuwe ari mu murima w'ibikoti hafi y'ahaheruka gutogwa wundi mugabo nyine yatemwe gikonjo ashikikanira kwa muganga haraheze indwi uwundi nawe yatabawe n'igipolisi muri komine Mohuta kuri uyu wa kabiri yamaze gukubitwa yagirizwa nawe ubusuma aho hose mu ntwaro bahanura abanyagihugu kwirinda kwihanira inkutubaza Jean Pierre Misago uwo mugabo yaciwe igikonjo yikekwa ko ari umusuma yavuze ko yafatiwe muri quartier Swahili yo mu gisagara cya Rumonge nk'isaha cenda hafi n'igice buriko buraca kuri uyu wa gatatu nk'uko mu ntwaro ku rukinga no mu gipolisi mu rumonge babivuga we ariko ntiyemera ko yari ariba igihe yafatwa agakubitwa n'umugwi w'abantu adatomora neza bari bo bahavuye bamudugana ku mutumba wa rukinga aho benshi bita ku ma bamuhimbura igikonjo cy'ukuryo bamuta mu murima w'imyumbati igikonjo kiri ukwaco baragenda nk'isaha imwe y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu niho inyamiramabi yahashika itabajwe n'intwaro uyu muntu avuga ko avuka muri komine gitega ariko ubu ya muri karitsiye swahili araheza ajanwa kwa muganga amatohoza mu gipolisi ngo abamuhimbuye icyo gikonjo bamenyekane abone kubandanya ku mutumba wa rutunga naho ni mugabo yamenyekanye ko avuka ku magara muri komine bugarama ihana urubibe na komine muhuta yatabawe kuri uyu wa mbere mu gitondo n'igipolisi arembejwe n'inkoni byatangatanzwe n'abanyagihugu bamwagiriza ko bamufashe ariko harabomora urugi rw'inzu ku mutumba kibingo wo muri iyo komine nyene araheza atangura kugerageza kubagwanya inyuma yo gucishwa kwa muganga ngo avugwe ibikomere amakuru ava mu gitaza avuga ko ari mu minwe y'igipolisi ngo amatohoza abandanye akingiwe aho hose mu ntwaro basaba bashimitse abanyagihugu kwirinda kwihanira ariko ko bafashe uwikekwa ku icyaha bamushikiriza inzego zibijejwe uwo mugabo yatemwe igikonjo mu bucagucagu bw'uyu wa gatatu ku mutumba wa rukinga akaba agize kabiri mu kiringo cy'indwi imwe gusa waheruka gucibwa igikonjo cy'ibubamfu akaba atigeze avuga aho yafatiwe imbere yo gucikanira kwa muganga jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro urakoze jean Pierre misago tubandaniza n'amakuru mu gisata cy'inkino imigwi itatu kuri cumi n'umwe yari yitabiriye iganwa rya mbere ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rwa kickboxing niyo izo kina urukino rwa nyuma ku munsi wa gatanu w'inondwi ku kibuga cyo kuri parke igihe cy'isaha icyenda mu gisagara cya bujumbura ibiganiro n'amenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri iven herenganya harongoye ishyirahamwe rya kungufu mu burundi urwo rukino rwa kickboxing rusanzwe rukinwamo amenyesha ko iryo higanwa ryagenze neza muri rusangi agahamagara abakunzi b'inkino kuzoza ari benshi kurorera urwo rukino gwa nyuma tumukurikira iki kintu turiko turategura ni ubwa mbere tubikoze mu burundi kickboxing ariko ntituraba mbere mu mugere n'inguma kuko kickboxing bisigura umugere n'inguma kuvuga ngo rero hari abantu bakora ayandi mahari martiyo novuga box anglaise bogisi novuga n'ayandi makarate atandukanye novuga jido n'ibindi byose rero kickboxing irahuza mama martial menshi ikayashyira hamwe niyo mpamvu rero twifuza yuko twakangurira abantu bose bakina imikino yose y'iteramakofi y'uko bashobora kuza tugakorana muri ibi hamare tugasaba n'abantu murabona hanze amakompetisiyo atandukanye twavuga nka UFC n'ayandi ma MMA mixed martial arts ni amakompetisiyo hanze ku rwego hejuru usanga atunze abantu benshi juste gusaba gutera ingumu n'umugere rero ni ikintu gikundwa n'abantu kurabisha ijisho niyo mpamvu twosaba abantu bose bumva yuko iki kintu bagikunda baze kudushyigikira kuri uwo munsi w'itariki cumi na zine vandredi. vuga undemeshe imvugo yo kuri uyu wa gatatu ihagarara kungena umuntu abonye canke yumvise abariko bashikiriza canke bakwiragiza imvugo zibugwanko bo kwifata bamwe mu banyagihugu muri commune Makebuko intara ya Gitega bagahanura mwe niyo migwi kwamama kugira ngo ntibivyure inzankano na yandi mabi y'ikivunga niyo Patrice guheba muhinga mu vyo gutsimbataza ikibano ciza abona ko uvyumva canke abibona yuhagarara hagati akamama bucana andi imvugo iremesha yu wa gatatu na Mireille ateye kanyange bamwe muri abo banyagihugu bo muri komine makebuko basigura ko iyo babonye canke bumvise ababiba imvugo z'urwanko bagerageza kuja hagati mu minsi heze naragiye kwibarabara nsanga hari habagabo nyene bariko barahangana ngo bagwane rero barafatana barahangana barahangana je ndagenda none mwe ko muriko murafiza imigambo rimwe nimutekane kuko mukamara kugwana mu masa gusanga mwicanye kandi natwe tushikirwe birahumura yava bira mugabo urumva naje bagiye banyoje ariko nasumwe amabisi tibabe yakigwana numvise imvuga ikikamye ku muntu canke yaserukiye uwo mugwi benshi ndababwira nti izo mvugo nizo zituma abantu batumvikana ataco bari gupfa benshi ndababwira kandi ndamaze kubibabwira benshi bitagenze uko ngo hashobora kwaduka injyane n'amaraso agaseseka arico gituma babona ko ari izo kwiyamiriza tuno bahanura abantu batanegwa n'ibintu biko biragorana ku majambo ahubwo bohinduka ku kubera iyo ugeze ngo ibintu ngo ntibindaba amaherezo bikukiraho ubunyene ijambo nobwira abo bigira sindabibazwa iyo hari imvugo zibibugwanko nobahanura mvuga nti ahubwo uzotomboza kacumba acahaguruka n'ingoga gihwamike hakiri kare mu burongozi bwa komine makebuko Simeon Bukuru umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine ati ni uguhagararira ukuri turasaba yuko mu mwese neza tukimanga ukuri kuko wanka kukuvuga abandi bakagutanga uko benshi hariho bagomba kuba banije ngo ntirumve ko ni ukuvuga yuko birasaba yuko nimba ikintu cyera kikaba cyera kiraba kikirabura nayo patrice sabuguheba yanonosoye ibyo gutsimbataza ikibano ciza ahanura ko umuntu atobandanya ko keza canke ngo arabe nk'umurorerezi mubi hari ukubwira ati yibitse nabi tuyima ifu akihorera agaca yivugira ngo uwihoreye ahonga bike ngo ntabyo bazombaza umuntu w'intungane aho akabona ibigoyi niho bwa bushinga ntawe buca bugaragarira niho bwa butungane bwiwe buca bugaragarira abo ubavyumviriza ntaca agenda arabundabunda ngo ufise umutwe muto urinda uruguma wacahunga ntace abandanya ateranya ngo agume yongerezamwo akariro babandanye yongerezamwo amajambo babandanye barwana kandi abona ko ari bibi cyane ngo babuciye abantu ngo bakwiye kwiga gukinga icyaha n'icyago imbere y'uko kiba ukuri n'ubutungane nabyo ngo bituma ibyago mu kibano biba bike nk'uko abandanya bishikiriza arakoze Mireille Kanyange ni hano duciye dusozera n'amakuru twari twateguriye ndabashimire mwese mwateza abiri shimire na genzanje bo mu Rwanda bamfashije kuyatorukanya ntibage na François Akimana nikatwa amajwi abashikira mwari kumwe na Clovis niyo nkuru murakoze